radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru amakuru baho muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze mwiriwe mwebwe mwese muduteze amatwi ubu ni wa mwanya w'ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki muradutunga kuri minota mirongo ibiri eh, ibiganiro by'iradiyo murazi ko bibari byinshi byose turabisabikanya ntacyo duheba muce mwihangana ariko ubu ni wa mwanya wanyu francine ndiyo ku bwayo nije muri kumwe kuri micro umurongo uruguruye nimero muramaze kuzimenyera ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu ni mirongo irindwi ni mirongo itandatu na na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashobora kandi kutwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikaze n'igwanyu mu buhinga bw'ibyuma ndiko nkorana na Albert Nduwayo abana turondere icyo ruteza imbere tubusanasanisha ibikorwa ushobora kutubakira umunywanyi wa mbere ku murongo halo halo umurongo wa telefone ngira nturiko uramworohereza ariko n'ubu tuguma turindiriye agatelefone kanyu ikiganiro mwumvise ni aho iwanyu havugwa make turondere icyo uteza imbere tubusanasanisha ibikorwa iyo ushobora kutwubakira halo halo halo halo halo ni amahoro yabahaye mwiriwe mwiriwe tuvugana nande mwiriwe mwiriwe cyane muri bande mwiriwe eee eh, jewe ndi mwene gihugu nkunze ko ndi umunyonyi ngaho kuri iyo radiyo yego mwitwa gute ariko ntitumva neza ku buryo bw'uko twebwe ino mu kayogoro muri mu kayogoro mwitwa nde eh, turakenera kugira ngo dushyikirize ibyiyumviro bisanzwe bitudugaritse ino muri iyi ntara y'amakamba y'iwacu yego ariyo buhunga yego mwitwa nde none ariko bigakomeza byanka rwose tuvugana nande tuvugana nande halo eh? tuvugana nande nzisabira fesito alias muheya mu kayigoro fisito yego yego none aho iwanyu ayo makuru mufise twe dushobora kuba tutamenya ngo twumve ariko iyi radiyo yanyu ikana no mu kayigoro hari aho ibyuma bigorana urabona n'ubu amatelefone yari ko twumvikana twasaba rero abahinga mu bikejwe bari mu buhinga bw'ibyuma ko mubikurikirana kugira ngo zirasamirana ino nyine nk'uko byahora kera yego murakoze barabyumvise bariko barabyumva halo undi munywanyi ku murongo alo alo alo telefone ntiziri ko ziratworohereza ariko n'ubu tubandanya turindira udutelefone twanyu kiwanja kiwanja haca ni sapurayi mu byanjya alo Ego, alo, ni sawa? Alo. Antoine gerageza uhagarare neza twumvikane. Oya ko ndakumva na gahoro urabuhagarara ahantu hameze neza dushobore kuyaga twumvikane. halo ndo fagio kiwanja changu yani bonge la mzalendo hapa si banduki labda unikate shingo nafanya mchis na na yangu na imegea na mahoro jamari haruguru yo kumusaga hitwa gute aho bita ku nyamutenderi nyamutenderi ni sawa yego ni sawa yego twe dufite ikibazo mhm. ku ishuri rya ekofo nyamutenderi yego aho umwana wo guhera mu mwaka wa mbere mhm. umwana yadubuye mu ishuri mhm. bamurihise ibihumbi bitanu umwana ahadubura mu ishuri kugira asubire kwiga muri iryo shuri mm. bamurihisa amahera ibihumbi bitanu kuduga kugera ku bihumbi icumi kuduga no kuvuga umva no kuva ku hariho urihishwa bitanu hariho n'urihishwa cumi eh, batandukana gute aho ataniresi bigera badutanga ni ibintu biteye isoni ndafise ikibazo uriho ibihumbi bitanu ninde uriho ibihumbi cumi ninde umva uwo kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu aha barihise ibihumbi bitanu kuva mu wa gatatu kugera mu w'indwi kuduga mu w'icenda mhm. ibihumbi icumi yego eh, none ayo bapfa kuyabarisha gutyo ntacyo mwabiyaza ko ni ndongo nta n'iresi baguha ibibazo bitwa deregiteri yitwa teranse ntakubwira ati genda ibi ni iby'iwacu se ntibikuraba mm. numva niyo ngorane dufise ntitugira aho tuvugira ntitugira iki byatanguye ryari kuva batangura kwandika abanyeshuri eh, none nk'uwo adubuye bamusaba bitanu cyangwa icumi bamubwira ngo nayike bamubwira ngo nayo kugira ngo aronke ikibanza cyo kwiga ngo atayatanze ngo atere atanga hari n'ubwo bamuha urumva rero kibanza kigugwa ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi eh, ikindi kibazo dufite ni umukuru w'umutumba yitwa nduwimana anita mm. yatanze itegeko jean marie agatelefone karamucikanye ngira araza kugaruka ntiyari bwaheze iciyumviro alo ubuhinga bwa none bwadushwayemo muba mwari mumaze kwifuza kurungikira amafaranga inshuti cyangwa umugenzi mukoresheje eko kashi yanyu hano akababwira ko akoresha rimi kashi cyangwa mwifuza kumurungikira amafaranga mukoresheje rimi kashi yanyu hano akababwira ko akoresha eko kashi ubu cyakemutse burundu muti gute umunywanyi wa rimi kashi arashobora kurungikira amafaranga umunywanyi wa eko kashi aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akanyenyeri kabiri akadirisha uwo arungikiye akayabikura ku mu aja wa eko kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri amajyana ane na mirongo ine na kane akadirisha canke naho umunywanyi wa Eko cash akaronkera amafaranga umunywanyi wa remi kashi aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha uwarongokiye akayabikura ku mu aja wa remi kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akadirisha munywanyi wa remi kashi na eco cash ntimusubire kujuragirika hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana ya na mirongo itandatu na gatatu cyangwa amajana ane na mirongo ine na kane babatunganirize mu kanya isase ndumva nshobora kujya mu bwenge ubwawe nkamenya neza ibyo we nageraho mbona neza ko wanyihaye kuko urukundo bifuza ndozi believing in need niyumbagije foreign news nswa sanga nabuze worship ariko biraryoshe kubona runyuze mundi munywanyi k'umurongo alo Allô? Allô? Oui. Mwiriwe. Allô? Allô? Yego. Mwiriwe. Mwiriwe mwiriwe. Tuvugana nande? Yego, tunga kumubone. Kumubone mwitwa gute? Muri zone ya Terere. Yego. Allô? Yego tuvugana nande ndabumva? Eh, ni Yohani. Yohani. Yego. Yego Yohani. Tubarire. Intore. Mm. ayo makuru tutamenyeyo ngaho ku mubone n'aya ehm, ni ibintu by'abantu bazanye iyo ari babikura mu gisagara cya bujumbura yego ehm, batoye urubura rw'umwana rutekeye mu gikarato bagira agenda barakorekita amayarara mhm. byaciye bigenda gute mbere y'uko batora ibyo yarara babanza barabe ibintu bazanye kuko yumva ko habaye ibintu bimeze nabi cyane mm, mm. byaciye bigenda gute none mwaratabaje mwaratabaje inzego zibegereye eh, ni ukuvuga bazanye igikarato kiri mu baje kumena ino kumubona yego eh. abajije intwaro mwarabibamenyesheje yego barabimenyesheje ahantu bashobora ritora bararuzana iyo muri morgue sinzi ko bavuye babona wagwishe haciye iminsi ingahe yego haciye igihe kingana gute bibaye haciye igihe kingana gute bibaye ni hirya y'ejo muvuga muti rero n'ibyo bintu byose biba biva mu mazu abantu babanze gusuzuma ibyo ari byo yego ni ukuri mbere yuko baza n'ibyo bintu babanza gusuzuma ibyo baterera kuri mu ngo z'abantu kuko mm. bica bitereye ibibazo nk'inzu aho umwana agira kabiri murakoze cyane nibaza ko n'abajeje intwaro bariko barabikurikirana gusa umugoroba mwiza uri soko ritemba mwaya marinyota werekeye mu ibyiza ntagendwe wahinduye ubuzima bwanjye winariza umutima wanjye ugendera muri jye uranyuzuza ndakumva uri muri jye n'agahinda isaha zibiri z'ijoro zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu turafite uwundi munywanyi ku murongo wa ro ni jamari yaragarutse yego jamari we ntiwari bwaheze iciyumviye yego sinari bwaheze urumva turafite ikibazo cy'umukuru w'umutumba yitwa nduwimana anita mm. afata dufite amakonseri y'amatara mm-hmm. agafata akarungika ya misoresore y'imbonerakure bakatutsira insinga agaca jean marie ntiyahejeje iciyumvira ariko niyagaruka turamubaza aduhe umuco ku byo yarahejeje gushikiriza halo halo mwiriwe Mwiriwe neza. Muri bande? Emmanuel mushika w'icarwa. Manuel n'amahoro. N'amahoro turashima. Eh, no gushima hiyo hameze gute? Amakuru avugana ni wacu amakuru eh, yuko Mhm. Amashuri yatangiye akaba yatangiye igihe cy'ubukene. Mhm. Kanyumva? Yego ndiko ndabumva. Eh, yatangiye mu gihe cy'ubukene ariko kandi hari n'iyindi ngorane hamperereye na cyane cyane muri komine buganda mm. hariho ishyirahamwe pamu ryahaye akazi abanyagihugu barakora ikintu cya mbere barabahemba haba iry'a kabiri barabarindiriza ntibabahemba n'ubu bararindiriye amaso ageze mu nzira bafashe amadeni hariho abahebye ubuzi bakora ngo barose ubuzi ku murebuzo umushahara munini babakoresha iki babakoresha iki iryo shyirahamwe ry'abakoresha iki akazi abanyagihugu kabisa bakora iyo bwami kugira ngo bakoresheje babahembe hanyuma abashobora kugura udukoresho tw'abana b'ishuri batugure na cyane ko ishuri ritangiye manuel iryo shyirahamwe ryakoresha iki abo banyagihugu halo Manuel telefone iramucikanye adahejeje gushikiriza iciyumviro ngira arazahugaruka kugaruka wundi munywanyi ku murongo halo halo eh, ngira ntibimeze neza amatelefone biri ko biranka ko twumvikana n'abanywanyi banyu bacu nako nibutse nimero muturonka koko ari mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu murumva yuko ibiharuro bitangura ari byo bitandukanye gusa kimwe ni mirongo irindwi na gatandatu ikindi ni mirongo itandatu na rimwe murashobora no kutwakura kandi kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri alo ni muri bande tuvugana naomba Leonidas wo mu ntara ya Ruyigi Leonidas wo mu ntara ya Ruyigi mu Ruyigi ni amahoro hiyo none amahoro mugari ku kitu pere na radio sana kwa kutari pere kwa mtu sonde pere leonidasi hagarara neza twumvikane muvuze ngo yewe ndi namba leonidasi wo mu ya rugiti yego vuga icyo kibazo mufise hiyo twumve ntimuyumva reka bahinga b'ibyuma bagikorereko ni mu ruyigi intara yose mutatwumva muherereye mu gice iki twiherereye muri komine butaganzwa butaganzwa reka ubwo butumwa abajeje kubikurikirana barabyumvise turabushikana yego ahubwo baragira isakuri yararetse n'amezi abiri yo kumva asanganira ukubita yego nawe ufite akaruhuko urumva ko amatangazo gitanguye umuriro rwanda dukeneye kuvuga ati wose igitereka cyane mbaze numva senza kuko ntabwo nabwo numvise ndatumaze kumisuma cyane n'amazina tuyumva kandi Eh Leonidas araho bigorana urumva n'agatelefone ho tutariko turumvikana gose birashika ariko bazobikorerako Sawa kandi wagidukorera. Yego umugoroba mwiza. saa zibiri n'iminota mirongo ine ikiganiro kirabandanya alo mwiriwe tuyaga nande alo alo amatelefone ntariko harabyorosha mu buhinga bw'ibyuma turabona ko dufise umunywanyi ariko ntituriko turumvikana turacase iminota igera kuri cumi n'umunani tubandanya tubakira ijoro n'umurango birasa kuri nge muri w'ukwezi halo yego eh, mwiriwe ni eh, eh, aho muherereye yego ndi ku mubone wa kabezi eee mubone aho kumubone mubone ni sawa mwitwa gute kandi ni erike natwe dufite icyo kibazo numvise cy'uko umuriro giteri ryatishije abanyeshuri ibihumbi icumi Eric muvuze ngo mwari musi kibazo ico kibazo ni ni nkikihe muri ko muravuga Allo Ndabumva muvuze ngo mwari mufise kibazo iki Hato mfite ni ikigana nuko hato afite umudirektori ariko yaje ibihumbi 10 yishura dubi mu 9 na takaye Umunyeshuri adubuye mu 9 gusa niwe bareko baka amafaranga ni kwishuri ryahe Yego nayikuye ngo nayo gusa bikibanza ariko Erike agatelefone ngira utuyinite ntitwari dukwiye reka tugume turindira ahava agaruka halo mwiriwe mwiriwe muri bande ndi rikade imurambye rikade rikade ni sawa sawa imurambya havugwa make kiba dutwaye dufise tubagomba gushikiriza mm. ni kuri iki kibazo cy'ifumbire mm-hmm. twebwe ubushikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi biradutegeka mm. yuko umunyagihugu wese yokora mm-hmm. kugira aronke ivyo kurya nawe akanatashira ku mufuko yego umunwa wose uronke icyo ufungura yego mm-hmm. n'umufuko wose uronke amafaranga Eh. ngo bari kuba baradufasha cyane kandi urabona ko abanyagihugu bari bijukiye kuri ibi hmm. leta nayo yari ikwiye kukifata igaca idupfunguriza ifumbire ipana kuyiduza hmm. kuko urabona baciye bayiduza hmm. dusanzwe dukenye n'ibindi bibazo niyo muvuga rero kugira icyo kivugo gikunde ko bategerezwa kugabanya igiciro cy'ifumbire Eh, bagabanye ikiro cy'ifumbire kuko urabona no mu gihugu nta bantu benshi bafite ubworo mm. kugira uwo mwavu w'ifumbire tuwusahirize amazi mm. eh, kwe eh, nawe ntiyako kamo nk'umushikiranganzi w'uburimwe n'ubworozi baza bararaba ingene baza baraduza ibintu babanje kwiyumvira ineza y'abenegihugu Eh, ingingo ya leta rero irafise igituma iba yafashwe ariko bariko barakurikirana kino kiganiro nabo barumviriza ibyumviro bitangwa n'abanyagihugu bakabikurera ko bishobotse ego ego cyari cyifuzo cyane murakoze umugoroba mwiza mm. tubyara abana tuzukuruze twuzuzanye ubuzima buryohe twuzuzanye ubuzima bugira icyanga wahinduye ubuzima bwanjye winariza umutima wanjye ugendera muri jye uranyuzuza ugera muri je uranyuzuza ndakumva zirenze ku minota mirongo ine n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro turafise umunywanyi ku murongo wa lo mwiriwe mwiriwe neza yego muri bande yozefu muri komine tama evode yego eh turiko twumvikana bigoranye nicyo gituma n'amahoro amatelefone no munsi ntibyoroshye ah, eh, turasigaje iminota cumi n'itatu kugira kino kiganiro tube tugisozereye alo alo ndabaramukije mwiriwe mwiriwe neza ni amahoro yego muri bande frederic make ngenzemake ni amahoro muri umonge yego eh, muri umonge gute ndagomba kuvuga mu mm. byerekeye ibintu turangwa atari twagura mm-hmm. ari ukuntu mu byerekeye ibintu bitinza mu gihugu mm. ari ikintu badafata duserukira nk'ababigeze nk'akiya kigo nimba ari bebn bebn eh, kiraba gusuzuma ubuziranenge atane rwose mm-hmm. mugari ibyo batadukurikiranira mm. nk'amabati y'amatelefone amabateri y'amatelefone yego ayo bateri usanga ari nini mhm. mu indani hariyo akandi kabateri mhm. akaba kayo mhm. ya pirate hanyuma amabateri nayo ajya manini manini yo gutana amatara eh. kandi no ku isanganyiraho iwanyu mama wabaye kuri muri pibisi ariko ajya na ngo ayo usanga ari enesa uwo eh. nubwo ari enesa wasanze ntubanze none iki kigezwe ibyinjira hmm. mu minsi ya hera kumva bavuga yuko hari amasera reto adakwiza ibyangombwa basubije inyuma yego baranayasubije inyuma cyane rwose hmm. ariko rero ibi ni uko batabidukorera bagapfuma hinze bikapfuma bituma mugabo bikomeye yego wumva rero ibyo mwobo kugira ngo ruvuga ngo babasuzumire amabateri yo mu matelefone n'ayajya no mu matoroshi cyangwa mu maradiyo eh, yego cyane rwose murakoze cyane none biba hiyo gusa none bibera eh, mwe hiyo mu rumonge nimwe mubibona mwenyine cyane n'ahandi n'ibijya ahandi birabuze ah, ah. akantu ngo wowe utagura nk'ibateri mm. icana amatara yego ah, usangamo harimo ino nzego hariyo ibiyo urumva nk'ibyo bigereye n'aho nk'abajyana hagura ibyuma barabiti neza cyane ko iminsi dayiti yatse kandi ko enesa utanye inzu zibiri ikayipfuye washyira ku byuma baraba bagasanga ni ibingana none mbega mubibonye bice bigenda gute biherera ngaho uba waheze kugura ntawe ntusubizayo ibitari kabyimba buriya ati niba itari yatse nawe ukabira no mu kugura ntimubanza kuraba ngo musuzume wowe inyuma barabikayangana mm. eh, nk'aho ubwo buziranenge ibyo ni uko ko hakinze ikintu gikwiza amategeko hariho n'ibindi bahora bagira byo gutanga amagarante nk'ibyo bintu mugura mwebwe nta nta minsi y'ugupima gupima babaha cyangwa amezi yo barabe ko babahaye ibyo ntugenda kwereke mm. nk'ubu nk'aho bagenda kurangura hanze mm. oh ngenze make wo mu rumonge agatelefone karacitse ariko iciyumviro yari yagishikirije alo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe ni mpore ninde tuvugana tuvugana nduwayo mvuga muri komine rya surakuba y'ibiri ngaha mu gisagara cya bujumbura uvuka mu uba mu gisagara cya bujumbura hehe mu buyenzi mu buyenzi ni gute ikintu nagomba kuvuga mhm. urumva dewe nagomba kuvuga urabona ko ibiciro byadutse by'igitoro urabona nk'aya masasu atanga igitoro mhm. bagerageze baze barayasuzuma kubera mm. yego baguma babaca kubera urabona ko igitoro cyaduze kigomba kuduga inshuro zibiri mu kwezi kumwe mm. murabe barabe mu kwezi kumwe mu kwezi kumwe nko mu kwezi kumwe nere mm. igitoro cyaduze mu kwezi kumwe cyaduze kabiri urabona ko kiduze kabiri eh. barabe bagerageze barabe amasitasiyo menshi menshi ariyo harura mm. nk'uko dufate mparuye ukuye ibintu mu rutana wahora umwesha nk'ibihumbi amajana ane cyangwa amajana atanu mm-hmm. ubure unwesha umuriyoni umuriyoni uburamo abiri umuriyoni amajana icyenda amajana umunani n'itanu gutya bagaca babaha amaritiro adakwiye uca ibyo bintu ushoye ayo ubwo bipima rero mm. nakuye imodoka mu rutana rero imodoka yawe inywera amajana atandatu amajana atandatu amajana atanu utwara urukamyo eh. mm. ucumbwira nagiye ku isitasiyo ikinwera iritiro ikinwera iritiro zitarimwo n'iryo eh, tanki mm. uca ukuri namba ingene biba mugabo nimba wahora unywesha amajana atanu atandatu igiciro mugabo nticari co nk'ico uno munsi none ndakubaza ufise mm. iri ijamwo amaritiro ijana na mirongo icenda mhm. ukaca unywesha mirongo icenda mirongo icenda n'izindi zitaga mw'iyo tangi yaho rero no kuraba rero n'ayo masitasiyo munyweshereza ko ayariyo hama inzego zibijejwe nazo zikabikurikirana yamvugishije kuri twarashwanye yewe mm. n'uwesheje mu nyakabiga mm. twarashwanye n'uw'isitasiyo byo ubonye atakuzurije wari wamuhaye amahera yo kuzuza none mparuye isitasiyo dufate mvise mvise itanga ijyamo ijana na mirongo icyenda mm. ikakinwa amajana abiri n'izindi wowe wumva gute ni ugucunga neza icyo byarora ni ugucunga neza iyo ntuzi itanga igaragara ariko murazi yuko n'inzego zibijejwe ariya amasitasiyo zihora zugarira kubera yuko zabonye koko yuko ziba abanyagihugu twe nabyo tubura twe twe turaba twe gusa niba dutunganize baze bararaba amasitasiyo ayo yiba eh. gusa bindi turabe murakoze cyane aho barabyumvise ah, ikindi cya kabiri ni ukongera yego leta ntirabe ikorere ry'abarabara rya jenda biriya mm-hmm. binogiri ibizibire iraba igaragaza kubera imvura yaguye barabona ko yuko haca amamodoka manini manini urakoze cyane urazi ko bari basizemo ivu ivu ivu ryavuyemo ubu byimburutse byimburutse ubu n'ibintu gutayemwo ashume utayemo umanga ntigaragaze irabe kweri mukurindira ko barikora rero muze muraraba n'ingena muhaca mu mugende buke buke na mwebwe ibyuma ntibyononekane usange woje itembo utayemo buhoro buhoro itembo reka rero bariko barakurikirana ibiganira ha ibi barabikurikirana ibyumviro byanyu bakabyumviriza natwe tukabandanya tukabikorerako nibagerageze nka gutya bakoze irya gitega bagerageze irya gitega ko bari nyarukije irya agenda niba byase naryo rizoshikiye kandi turariha amakori n'amatagisi barabyumvise murakoze natwe tuzobandanya tubikora murakoze umugoroba mwiza munyarwanda twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano tsimbatazama n'umutekano twirinde mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano ikiganiro gisigaje iminota itatu alo alo alo aga telefone aga telefone uwundi munywanyi alo undi kwaruka ukunda igihugu biteho amahoro alo mwiriwe mwiriwe ndi umwe evode nkundwa n'abato muri tanganuke eee eh, evode eh, byacitse utaranashikiriza iciyumviye yego rero mhm. kuvuga ko leta ifite umugambi mwiza wo kudukunda twebwe abanyagihugu yegome ko yoshyiraho ibanki y'abarimyi tugasaba turasaba akagurane ko kurima none gayivode muhora muburaho musaba ingurane yeee mm. yemwe no muri taba kweri ntaho tumenya mugabo hariyo amabanki hariho ya mabanki mato mato ah, n'abarimyi mushobora gushikirwa nawe no Mm-hmm. none muhora mubaza mu mukabura yesi nari bwabimenye neza ariko kubera igisata cy'uburimyi nicyo mbona umenga abantu bakunze kurima cyane yego yewe na leta turayishimira ko bibatwitayeho eee eh. kuko imbuto z'ibigori ziradushyikira neza mm-hmm. yego twasaba rero mugabo igiciro cy'amase cyogabanuka leta ikabiraba eee eh. kuko abari mikweri bagiye ku kivi bariko barakora cyane guma ku kivi guma ku kivi ni sawa yego murakoze umugoroba mwiza yego murakoze mhm. umunywanyi wa nyuma ku murongo alo yego bashaka babwira ibijyanye n'umwavu eh, uyu mwavu w'ikizungu yego ndabumva eh, ni kuvuga abagiye kuriha baca basanga imirongo myinshi none bosaba yuko botubwira imirongo yego ndabumva alo eh, ndabumva buke buke yego muvuze ngo mugiye kuriha oh icyumviro ciwe eh, ntagihejeje alo ndiduwayo ngarutse nduwayo kwakwanya usigaje ngira nk'umunota umwe ikindi nacyo nokongera yego mfate leta yashyize abapolisi ku mabarabara bajya bakontorora amamoto bari ku mabarabara mm. twebwe maruye uri dufate uvuye uri kurapaka nko mu rusara cyangwa ugiye kurundira nk'ibintu byose mu rusara bagusanga mu ishyamba ntibagaragaze baba bahagara ku ibarabara tubasange ku ibarabara imodoka ntiziba zigendera mu kirere babasanga mu ishyamba no kuvuga iki badusanga mu ishyamba iyo dupakirira none mupakirira mu ishyamba dufate urazi ugiye kurondera ibintu kudakora ku ikaburimbo Mm, duwaye ni ibiki mupakirira mu ishyamba none dufate nk'ubupakiye nk'ibiti cyangwa amakara kiratita mm. eh, dufate uwo bagusanga mu ishyamba urumva dufate maruye baremera bagakoteramo moto bagusanga mu ishyamba eh, iyo uri kurapakirira iyo uri eh. kurapakirira amabagusanze yo bica bigenda gute we bakubwira yuko baguca amande uri mu ishyamba utaranaba yonyine kandi niyo bakwandikirira n'ibitasi urabona gikase hari aho ugenda imodoka ikaciherayo ukamara yindwi ukamara iminsi kandi usize kwijya abantu bemera yuko aribo bagitabuye aho n'amajahe hehe neza na neza iyo niyo ngorane dusigaye dufite ni amajahe neza na neza bahumve dufate ufate bya rutana gutyo mm. eh, bagusanga wiyuri nta handi nta handi umenga ugiye kwiba bafise n'icyanditse ariko baguha eh, bakwandikira mugabo haraje ugenda imodoka ikagwayo mm. ugiye ikagwayo ntuzovayo ufata bagutiye nka volcano eh. uraza ugiyeyo imodoka iguyeyo ukamara iminsi ibiri itatu ugarutse bakubwira ngo ngo ibintu ntabyo tuzi inabi none movesheje mabayandika mukiri ko murapakira umve bo bantu babwira bakubwira ati nta kindi zana ibyo ni ukujya murabibwira indongozi zanyu zikabimenya niyo ngorane dusize twebwe abantu bato bato mujye murabishikiriza n'indongozi zibimenye hama zibaha umuco twari bahagare ku ibarabara kugira mpamvu ati ku ibarabara ni cyuko tuba tumbi ko turi murakoze nduwayo reka dusozere kino kiganiro Oh, isaha zitatu z'ijoro zibuze umunota umwe ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kwakura naho bitari byoroshe udutelefone twagiye turagorana ikiganiro cy'uno munsi ni hano tugisozereye albert wayo niwe yari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na francine ndeho ubwayo ijoro giza mwese ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise